أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان صبح رابراي الله به شب وحمد زاني الله است هیچ معبودی بجز الله که یک تاست و شریکی ندارد وجود ندارد پادشاهی و حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیز قادر است الهی من خیر آنچه در این شب است و خیر آنچه بعد از آن است را از تو می طلبم وأشر آنچه که در این شب و معبد آن وجود دارد به تو پناه میبرد الهی من از تنبری و بدیهای پیری به تو پناه میبرد بار الها من از عذاب دوزخ و عذاب قبر به تو پناه میبرم بايع واستخلف الشيخ الهماما من غدا للدين رمزا وإماما نبايع أمير المؤمنين نبايع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وخليفة المسلمين الشيخ أبا إبراهيم الشيخ أبا إبراهيم القرشي الهاشمي القرشي على السمع والطاعة على السمع والطاعة في المنشة والمكره في المنشة والمكره والعسر واليسر والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وعلى ننازع الأمر أهله وعلى ننازع الأمر أهله إلا أن نراك كفرا بواحا إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان عندنا فيه من الله برهان وأن نكون بالحق حيثما كنا وأن نكون بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم ولا نخاف في الله لومة لائم والله على ما نقول شهيد والله على ما نقول شهيد اینجا خراسان است اینجا سرزمین شیران است فازوا بالخلود لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وأعادوا أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجر فارقوا بالنصر المبين السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مؤمن و متدین رادیو صدای خلافت امیدواریم در هر کجایی که هستید اوقات خوب و خوشی داشته هر دقیقه که از عمرتان کاسته می شود در عبادت و فرمانبرداری الله و رسولش سپری نمایید نخست از همه آغاز دوباره نشرات رادیویی را تبریک می گوییم يفوز القلوب لنعيد النور والإيمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود وأعاد أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين شما باری دیگر به فضل الله صدای ما را از رادیو صدای خلافت با برنامه های مختلف میشنوید ما برگشتیم با عزم راسخ و با پیام ها و برنامه های جدید برای بیداری امت این بار تلاش نمودیم که برنامه های مختلف علمی، عقیدهی، سیاسی، تفریحی، مقالات، اخبار، احادیث نبوی و دیگر برنامه های اصلاحی برای بیداری امت را آماده بسازید. امتی قد لاح فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الأولين والآخرين أما بعد إذا سمعت الموردي مراتب دينس دين چه مراتب درجة ما مرتبه داره جای الحديث رو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال سلبته قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة دعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم از أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية است که گوید در حالی نزل نزد پیامبر صلى الله عليه وسلم بودیم ناگهان مردی با لباس بسیار سفید و موی بسیار سیاه بر ما وارد شد نشانه سفر بر وی پیدا نبود کسی هم از ما او را نمی شناخت تا اینکه روبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست و زانوهایش را به زانوهای پیامبر صلی الله علیه و سلم چسباند و دستهایش را بر رانهای او گذاشت و گفت ای محمد درباره اسلام مرا آگاه کن پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اسلام این است که شهادت بدهی به اینکه هیچ معبودی بر حق جز الله وجود ندارد و شهادت بدهی که محمد رسول الله و نماز به پا داری و زکات را بپردازی و ماه رمضان را روزه بگیری و اگر توانایی داشتی به حج کعبه بروی گفت آن شخص صاحب راست گفتی عمر رضی هم میگوید ما تعجب کردیم از او سوال کرده و وی به هم تصدیق می نماید باز شخص صاحب گفت درباره ایمان مرا آگاه کن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اینکه به الله و ملائکه و کتابها و پیامبرانش و روز آخرت ایمان بیاوری و به قدر چه خیر و چه شر ایمان داشته باشید شخص سعید گفت راست گفتی گفت مرا از احسان کن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود این که الله را پرستش کنی گویا که او را میبینی و اگر تو او را ندیدی او تو را میبیند گفت درباره قیامت مرا آگاه کن فرمود کسی که مورود سؤال قرار گرفته از سؤال کننده در مورد آن آگاهتر نیست گفت مرا از نشانه هایش آگاه کن پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود این که کنیز ارباب خود را به دنیا آورد و افراد آریپا و برهنه و آریان فقیر و بینوا و چوپان در ساختن ساختمان ها بر هم فخر فروشی کنند سپس رفت و من هم مدت زیادی منتظر ماندم سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود ای عمر آیا میدانی سوال کننده کی بود گفتم الله و رسولش داناترند فرمود این جبرئیل بود که آمده بود تا دینتان را برای شما بیاموزد پس از این حدیث مبارکه معلوم می مراتب دین را جمع کرده است مراتب دین اسلام ایمان احسان است پس دین و توی عموم سه مرتبه دارد اول چی؟ اسلام دوم ایمان سوم احسان است حالا اسلام را تشریح می کنیم اسلام یعنی چی؟ اسلام دینی همه پیامبران است و دینی است که الله متعال جز آن چیزی را از بنده قبول نمی کند فقط از بنده خود الله عز و جل اسلام را میپذیرد چنانچه الله تبارک و تعالی میفرماید ان الدین عند الله الاسلام سوره آل عمران آیه 18 به تأکید که دین نزد الله اسلام است و می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین آل عمران آیه 85 و هر که دین غیر از اسلام برگزیند هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است کلمه اسلام و معنای تسلیم شدن در برابر الله عزوجل با توحید و فرمانبرداری برای او و با پیروی کردن و برعد شرک و آلیهان اینکه از شرک و اهل شرک برعت بجویی و از الله تبارک و تعالی پیروی کنی و در مقابل الله تسلیم شوی این را اسلام میگویند استسلام یعنی فروتنی و تواضع برای الله تعالی بوسیله توحیدی که به معنای یکتانه بودن الله در عبادت است این را استسلام میگویند معنای آن از سخن عرب آمده که میگویند استسلم فلان وقتی که خودش را تسلیم کرده و فروتن و فرمانبردار و خاشی گردد پس مسلمان تنها ذلیل و فروتن و فرمانبردار الله است و تسلیم شده مختار عبادت اوست بدون این که برای غیر او این گونه باشد این یقین داشته باشیم کسی که در مقابل الله عز و جل زانوی خاشعانه خود را خم کرد در مقابل هر نوع جبار و متکبر و طاغوت و کافر مرتد ایستا شده میتواند هر کس که در مقابل الله عز و جل بهترین عضو خود که را صورت است بر زمین به سجده گذاشت و به خاطر الله سجده خاشعانه کرد یقین داشته باشیم که در مقابل هر کس استاد شده میتواند و هرگیز فروتنی را در دین خود پذیرد هرگز حرف دیگر را برای الله ترجیح نمیدهد هرگیز اطاعت الله عزوجل را نمی کند مگر اینکه الله خودش خواسته باشد ابن تیمیه رحمه الله میفرماید پس در اسلام تنها باید تسلیم الله شده و فرمانبرداری برای غیر او ترک شود فقط فقط الله الله عزوجل فرمان بردارش آورد و این حقیقتی گفتن لا اله الا الله از طرف ماست پس هر کسی برای الله و غیر او تسلیم و فرمان بردار گردد آن کس مشرک است و الله شریک داشتن برای خدا نمی آموزد و هر کس هم تسلیم او نگردد عبادتش تکبر و است در حالی که الله تعالی می فرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سوره غافر آیه 6 و پروردگارتان گفتم مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم بی تردید کسانی که از پرستش من تکبر میورزند به زودی سرفکنده وارد جهنم میشوند اقتضای صراط المستقیم جلد دو صفحه 377 پس هر کس عقیدهاش خالص و باشا باشد الله از او میپذیرد و هر کس در عقیده خود و الله کسی را شرک قرار بدهد یا در اعمال خود و یا در گفتار خود و یا در نیت و ارادت خود که انشاءالله اینها بیان می شود پس از او پذیرفته نمی شود و جمله مشرکین است و هر کس هم از عبادت الله عز جل خودداری کند و خود را تسلیم نکند یا تکبر ورزد الله او را سرنگون به جهنم می اندازد فرمانبرداری با وسیله پیروی کردن از الله پس تنها تسلیم شدن و فروتنی کافی نیست بلکه امرای هم باید مطیع دستورات الله و دستورات پیامبرش صلی الله علیه وسلم بود و کارهای حرام را باید به عنوان اطاعت از الله و به دست آوردن رضایتش و میل و رغبت نسبت به آنچه نزد اوست و ترس از عقوبت او ترک نمود هر کاری آرامی را باید به خاطر الله ترک کرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در جای دیگر میگوید و لفظ اسلام در برگیرنده فرمان برداری و اطاعت و همچنین در برگیرنده اخلاص است اقتضای صراط المستقیم جلد دو صفحه 377 و براعت از شرک و اهل آن چیست این را باید بدانیم براعت چگونه ما براعت حاصل کنیم انشاءالله در بحث ولا و برا انشاءالله این را توضیح میدهیم که اهل شرک و از شرک چگونه ما براعت بجوییم سرس صرف اینجا یک یادآوری میکنیم یعنی برعت از شرک چی بزرگ و چی است و از اهل شرک به وسیله اظهار دشمنی یعنی در مقابل مشرکین ما باید اظهار دشمنی کنیم و کنه آنها را در دل داشته باشیم و تکفیرشان کنیم که اینها کافر هستند و عدم همزیستی با آنها یکجا زندگی نکنیم و مشارکت در خوردن با آنها نداشته باشیم و عدم همانندی با آنان خود را با آنها مشابه نکنیم در اقوال و افعال خود پس این را چی میگویند براعت میگویند پس در بحث ولا و برا انشاءالله العزیز با تفصیل بیان می شود براعت یعنی چی؟ براعت از شرک و علیهان خود خب چی کوچک باشه چی؟ بزرگ باشه این چند چیزی که ما گفتیم در پی باید با اینها انسان به تمام معنا متوجه باشه اظهار دشمنی اگر نکرد براد حاصل نکرد، اگر کینه مشرکین را در دل نداشت دشمنی حاصل نشده براد حاصل نشده اگر تکفیر نکرد مشرکین را براد برات آسیب نشده اگر به اونها یک جا نشستن را نکرد پس براد آسیب نشده اگر مشارکت در خوردن را با آنها ترک نکرد براد آسیب نشده اگر مشابهت با آن را در اقوال و افعال ترک نکرد براد آسیب نشده پس براد اینها را با خود لازم دارد هر کس میخواهد باید از مشرکین برات بجوید و به مشرکین نزدیک نشود این افعال را به خود لازم بگیرد افعال که ذکر شد اینها را باید به خود لازم بگیرد اینها لازم برات است در صورت برات است میشود که اینها را یک انسان به طور کامل اجرا نماید تا زمانی که یک مسلمان اینها را اجرا نکند به تمام معنا مشرکین برات دست نکرده است برات فقط به این چیزایی که ذکر کردیم چند نکته به اینها حاصل می ركن اول الاسلام ركن اول الاسلام از دو بخش تشکیل شده است ركن اول الاسلام از دو بخش تشکیل شده است اون چی است اول شهادت لا اله الا الله دوم شهادت محمد رسول الله این ركن اول الاسلام است اگر کس میخواهد که مسلمان شود مجبور است لا محاله و لا اله الا الله را اقرار کند اما با شرایط و تفصیلاتی که بعدا پس رکن اول اسلام چی شد شهادت دادن گواهی دادن بر این که معبودی قابل عبادت و پرستش جز الله وجود ندارد و رکن دوم چی است شهادت به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است اینکه شهادت بدهد که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر و فرستاده الله است نماینده الله عزوجل در روی زمین است تا اینکه پیام الله را برای بندگان الله ابلاغ نماید تا اینکه دین را به طور کامل برای بندگان الله برساند تا اینکه کلمه الله را در روی زمین جاری بسازد تا اینکه شرع الله را بر زمین حاکم بگرداند و شرع غیر الله را از زمین محو نماید تا اینکه عبادت را خالص برای الله بگرداند و عبادت غیر الله را نابود سازد تا اینکه عقیده را برای مسلمان ها برساند طوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم سیزده سال صرف روی عقیده کار میکردن ده سال اثبات توحید کار میکردن میبینیم ده سال سه سال دیگر در مادقه عقیده کار میکردن 16 سال رسول الله صلی الله علیه وسلم در باب عقیده کار کردن و اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم پیام ابلاغی الله عزوجل را برساند پس این معنی شهادت دادن به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میباشد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگوید اسلام بر دو اصل بنا شده است اساس اسلام دو تا جامعه عمل رساندن به شهادت لا اله الا الله و جامعه عمل کشاندن به شهادت محمد رسول الله قاعدت جلیله فی التوسل جلد صفحه 264 و میگوید چرا اسلام بر دو اصل بنا شده است یکی از آن دو این است که الله را به تنهایی و بدون قرار دادن شریک عبادت کنیم دوم این که با آنچه از زبان رسول صلی الله علیه وسلم برای منتشین نموده او را بپرستیم با حواسها و بدتها او را پرستش ننماییم مجموع الفتوى جلد يك سوف يشهر يقينا الله عز وجل دین خالص دین توحیدی عقیده راسخ را از ما میپذیرد عقیده راسخ دین توحیدی و دین خالص را از ما میپذیرد کسی که عقیده راسخ و دین توحیدی نداشته باشد توحید را خالص نداشته باشد عقیده و اخلاصش کامل نباشد الله از او قبول نمیکند اعمال او قریب برباد میشد و شهادت به خود چند امر را لازم دارد ما وقتی که شهادت داریم لا اله الا الله پس این چند امر را به خود لازم دارد اول علم به شهادت چون عقیده بر آن بنا شده است و هر کس معنای شهادتین را نداند برایش ممکن نیست که به آنچه بر آن دلالت میکند که اعتقاد داشته باشد و علمی که در گفتن شهادتین ضروری بوده این است که خلاصه آنچه را شهادتین بر آن دلالت میکند بداند پس بدانه که شهادت از ما چی میخواهد لا اله الا الله از ما چی میخواهد محمد رسول الله از ما چی میخواهد و در برنده کدام اعمال است کدام اعمال اعمال را در بر دارد ما باید چی بکنیم این را بدانیم جاری کردن بر زبان شرط دو ماشین است باید جاری شود به زبان باید شهادتین را بر زبان جاری کند چرا که سخن زبان شرط صحت ایمان است سوم عمل و آن هم با عمل نمودن به ضروریات شهادتین که عبادت کردن الله زوجل و ترک عبادت غیر اوست می باشد پس شهادت این امور را به خود لازم دارد زمانی که انسان شهادتین را گیرد اما این امور را اجرا نمیکند شهادتین او به او فایده ندارد شهادتین به او اصلا فایده ای نمی نمیرساند وقتی شهادتین فایده میرساند آنچه این مقتضای شهادتین است به انسان انجام بدهد یک مسلمان باید اقتضای شهادتین را انجام حالا معنای شهادتین میپردازیم معنای شهادتین چیست معنای لا اله الا الله یعنی هیچ معبودی بر حق جز الله وجود ندارد معبودانی که بر حق نیستن زیاد هستند هر کس ادعای عبودیت یک کس را نموده حتی میبینیم در دنیا چقدر الهه غیر الله عبادت میشه اما معنی لا اله نیست معبودی بر حق قابل عبادت جز الله پس وقتی که الا الله گفتیم جز الله دیگر هیچ کس قابل عبادت نیست قابل پرستش نیست همه معبودان باطل همه تواغیت محو شدن یعنی هیچ معبودی که فقط او مستحق همه عبادت ها باشد جز الله سبحان وجود ندارد و پرستش هر معبودی غیر از الله وجل باطل ترین باطل و دورترین گمراهی است سبحان الله این معنای چی شد شهادت این شد یعنی شهادت لا اله الا الله یک این معناش میشد و لا اله الا الله دو رکن دارد ارکان اساسیش دو است اول نزد و دوم الإثبات نفي الإثبات لا إله نيش معبودي مقابل عبادته نفي يثبت همو معبودان إلا الله إثبات نفي إثبات شيش ركن أول الدوم لا إله إلا الله نفي ركن أول إثبات ركن ثاني نفي بدون إثبات صحيح نمی شود و إثبات بدون نفی صحیح نمی شود پس لا إله عمل آنچه را که الله پرستش می شود غیر الله پرستش می شود نفی می لا إله همه معبودان غير الله را نفی می کند إلا الله که گفتیم همه انواع عبادت ها را به تنهایی و بدون قرار دادن شریک برای الله الله مش واثق ثبوت عبادته فقد برئ الله من بالشرك الله عز وجل من فرمايا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل آیه يشش ما در رسول ربنا برگ میکنیم که الله رب پرستش والطاغوت دوري جوي ولقد بعثنا في که ما فرستادیم في كل امه رسولا در امتي امتی در گروهی پیامبر چرا پیامبر حکمت ارسال پیامبران چی بود ان یعبدوا الله اینکه الله را عبادت اثبات الا الله فقط عبادت برای الله واجتنبوا الطاغوت از طاغوت بپرهیزند نه پس از طاغوت باید پرهیز کنند طوری که کلمه دروکن داره در آیه دیگر است الله عزوجل میفرماید ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفسام لها والله سميع عليم سورة البقره آیه 256 هر کسی به تاغوت کفر ورزد و به الله عز وجل ایمان بیاورد بی تردید به مخکمترین دستگیره چنگ زده است و مخکمترین دستگیره چنگ زده است که پاره نمی شود و الله شنونده داناست پس کفر به تاغوت یکی از ارکان مهمی کلمه است لا اله الا الله که یک رکن اساسیش کفر به تاغوت است تاغوت انشالله در درسای خودش به طور کامل معرفی و برایتان تشریح می نماییم انشاءالله और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mi میفرماید هر کس الا اله الا الله بگوید و بانچه غیر از الله پرستش میشود کفر ورزد مال و خونش حرام است و حسابش بر الله است صحیح مسلم ابن القیم رحمه الله میگوید روش قرآن این است که نفی را با اثبات نمرا میسازد لا إله إلا الله ما في اصوات تويا جزء بس عبادة غير الله ما في كذا وعبادة أورا إصفات مكنات وإن همان حقيقة توحيد شراك نفي محز نفي محز توحيد نيس أنا هذا نفي قنم توحيد نمشه لا إله نيس معبودي بس وقتك معبود نيس توي توحيد نشد همچنان که اصوات بدون نفي هم توحيد نيس إلا الله اصوات کنیم ما اگر نفی نباشه پس توحید هم درست نیست پس توحیدی که در بردیدنده نفی و إصفات نباشد وجود ندارد و این حقیقت لا إله إلا لاس بدعی الفوای الفواید صفحه 134 دوستان عزیز در اینجا بسیار نکات ظریفی وجود دارد از جمله کسی که کفر به تاغوت نکن آیا ایمان به الله یا زو صحیح میشه یا خیر ببینید وقتی که توحید یا نفی اثبات هر دو در بر دارد یک کس میگه ما با کفار مشکل ندارم مشرکین کافر نمیگم کفار و کافر نمیگم کفار اسکر کافر نمیگم کفار تاری کافر نمیگم اما لا اله الا الله میگم نماز میخوام روزم میگیرم حج میکنم زکات میتونم هم افعال اسلام انجام میتونم جهادم میکنم آیا از این پدیرفته ارشاد خیر اینجا نکته مهم نیست نخیر تا زمانی که نفی نباشد اثبات صحیح نیست تا زمانی که کفر متواقب نکنی پس اثبات تو به الله تبارک و تعالی ایمان تو صحیح نمی شود کفر به طاغوت انشاءالله در وقتش در جایش معرفی می شود به تمام معنا و اقسامش و معنای ان محمد رسول الله چی است ایمان به رسالتی او پیامبر صلی الله علیه سلم را ایمان داشته باشید پیامبر الله است و تصدیق و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم و تبعیت کردن از سنتش است زمانی که ایمان انسان صحیح می شود که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کنی پیامبر را تصدیق کنی رسالتش را قبول کنی و از سنتهایش اطاعت و اتباع نمایی تا صلی الله علیه را کنی و پیغمبر و تصدیق نکنی یا پیروی از پیغمبر و ترک نکنی تو به معنای ان محمد رسول الله به طور واقعی گواهی نداده ای گواهی تو واقع بینانه نیست السلام علیکم و رحمت الله و الحیات میدیا سنتر پریزنس اہل جگر باندھے کمر سینا سپر میدان میں ہو راہ گر کچھ پر خطر یہ پختہ تر ایمان میں ان کی نظر شام و سحر وہ دو بدر فرقان میں تاج ظفر ہے ان کے سر آئی خبر قرآن میں اہل جگر باندھے کمر سینا سپر میدان میں ہو راہ گر کچھ پر خطر یہ پختہ تر ایمان میں ان کی نظر شام و سحر سہ دو بدڑ پور میں تاجے زفر ہے ان کے سر آئی خبر قرآن میں گولا گم رنجو علم ہر ہر ستم ہر جور میں آئی ہمم تھامے علم ثابت قدم ہر دور میں افری امم فوجو حشم جپٹے بہم پھر زور میں نہ آنکھ نم نہ صف میں خم جرس سے دم ہر پور میں لاکھ غم رنجو علم ہر ہر ہر ستم جور میں ہی علم ثابت قدم ہر دور میں ام فوجو حشم جپٹے بہم پھر زور میں نہ آنکھ نم نہ صف میں خم جرس سے دم ہر پور میں شور جورو سد سختیاں لرجا کنا سد جل چلے سخت جا ہے جا فشا ان کے تر حوصلے منزل رستے نیا گوبے کرا ہے فاصلے تھامے سنا سوئے جنا ان کے رواں ہے قافلے ان کے رواں ہے قافلے ان کے رواں ہے وہن دنیا ادھن کی جو سجو کے فتن کر کے جتن بیٹھا دو بیٹھارو ہو دمن دشت و چمن گام زن یہ نیک ہو یہ تے غزن باندھے کفن کٹوا کے تن ہے سرخ رو کٹوا کے تن کٹ کے تن الخروج سن کروں صد آخری سوئے کمی جب چل گئے پلٹے نہیں گرچے کہیں کوہ متی بھی ڈل گئے یا تو وہیں کافر لائی نارے مہی میں جل گئے یا خونشی غازہ ہسی کی جبی پر مل گئے یا خونشی غازہ ہسی کی جبی پر مل گئے کرم کاری بلا اور مشکلیں شاہی رقب رٹ جائے تک ان کی عجب ہے ہمتیں ممکن ہے کب یہ جائے تک ان پہ ہے رب کی نسرتیں کہہ دو کہ اب کفار سب اپنے غزب میں جل مرے اپنے غزب میں جل مرے اپنے غزب میں جل مرے سيف الردى واحصر كل العدا انتهى عهد عبيد كاتم صوت الهدى جرد سيف الردى واحصر كل العدا انتهى عهد عبيد كاتم صوت الهدى إنه عصر جهاد سوقه لن تكسدا إنه عصر جهاد سوقه لن تكسدا للردى سقنا قطيعا منه مضج المدى للردى سقنا قطيعا منه مضج المدى عندما جاءوا إلينا جمعهم قد بد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینجا خراسان است اینجا سرزمین شیران است لحظات خبری سرای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز و مؤمنی رادیو صدای خلافت یک بار دیگر شما را به بخش خبری خوش آمدید میگویم نخوز میپردازیم به تحولات و پیشروی های دولت اسلامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت پوری که ما آماده ایم از دستاوردهای سربازان دولت اسلامی در خلال یک هفته گذشته هم از کشته های مرتدین و صلیبی ها خسارات جانی و مالی تخریب و از بین رفتن ماشین ها و ادوات نظامی آنها می باشد توجه شما را جلب می داریم به شنیدن این راپور نتایج حملات 45 عملیات بیش از 158 کشته و زخمی 113 کافر و مرتد 4 صلیبی 37 رافضی و نصیری 4 فرمانده و وکیل 6 موتر منهدم شده 6 پوسته حریق شده 6 موتر اسلحه دار 5 موتر زریحی 5 موتر متنوع تعداد عملیات ها در ولایت ها 17 عملیات در ولایت عراق 9 عملیات در ولایت خراسان 9 عملیات در ولایت شام 8 عملیات در ولایت غرب افریقا 2 عملیات در ولایت وسط افریقا تعداد کشته و زخمی ها در ولایت ها 80 کشته و زخمی در غرب افریقا 34 کشته و زخمی در خراسان 25 کشته و زخمی در ولایت عراق 15 کشته و زخمی در ولایت شام 4 کشته در ولایت وسط افریقا این بود راپور از فعالیت های هفته دولت اسلامی از ولایت های مختلف تا هفته بعد که دوباره در حضور شما قرار میگیریم شما را به الله منان می سپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شهسواران معرکه الله اكبر هذه غنايه اكبر در این برنامه سعی کرده ایم تا گوشه از کارنامه ها و شجاعت مردهای از شیر مردان اسلام را بیان کنیم شنیدن این برنامه را هر جمعه شب از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید بسم الله الرحمن الرحیم نامه مجاهد بزرگ شیخ ابو سفیان ترکی بن علی تقبله الله طهرینی يا دمائي يا دمائي طهريني طهريني يا دمائي طهريني يا دمائي طهريني يا دمائي این نوشته فقیر به سوی درگاه الله و غنی با الطاف او ترکی بن مبارک بن عبدالله بن عبدالله بن احمد البن علی سپس السلمی سپس المبری و سپس العدنانی الله گناهانش را بیامرزد می باشد این مقاله را در زندگی دنیوی نوشت تا در زندگی برزخی اش پخ شود از الله می خواهیم هر موحدی که این مقاله را مطالعه می کند غیر از منفعت چیزی نصیبش نشود گوییم از سالها است که طالب علم بودم و می آموختم تا آن درجه که نزدیکان به من حسادت ورزیدند و بیگانگان حوث آن نعمت را کردند این علم را کسب کردم تا برای دعوت مردم از مسجدی به مسجد دیگر و در صفوف جهاد از صفی به صفی دیگر منتقل شوم نه به خاطر اینکه متن اضافه در کتابخانه ها باشم علم را برای جهاد آموختم تا جهاد کنم و جهاد کنم در زندگیت با علم خود برای جهاد بکوش زیرا زندگی عقیده و جهاد است خواستم به سوی خراسان هجرت کنم و تلاش کردم اما سرنوشت من مقتضای دیگری داشت سپس الله به من لطف کرد و به قاعده جهاد در جزیره عرب بیعت دادم و عضوی در کمیته شرعی آن شدم سپس الله متعال لطف دیگری به من بخشید که از ناچیزی به سطح بالا پیشرفت کردم و به امیر مؤمنین و خلیفه مسلمانان ابراهیم بن عواد البدری اعزه الله بیعت دادم و دست در دستش گذاشتم حال من در چهارچوب دولت اسلامی شبیه خون میزنم و در آن تواف میکنم بالاخره آن روز رسید که مانند یک جنگجو شهید و خون آلود شدم تا پروردگارم و سرورم از من راضی شود اشکهایت را پاک کن چون با جاری شدن سیل چشمانت آرامش نمییابم این راهی من است اگر در دوستی ام صادق هستی پس اسلحه ام را حمل کن آری برخیز و اسلحه ام را حمل کن و به خلیفه بیعت بده و یکی از جنگجویان دولت اسلامی باش برخیز آری بجون تا من در زندگی و در برزخ خودم یکی از دعوتگران به سوی دولت اسلامی باشم سوگند با آن کسی که قسم به غیر او جایز نیست اگر در زندگی ام فرصت اضافی داشتم آن را صرف رد به شبهات گروه های سوریه و بزرگان مرجعه آن خیانتکاران زلیل می کردم لیکن تقدیر الله متعال چیزی دیگری بود که رخ داد حال من کشته شده ام اما در بین های قفس سینه ام پاسخی است برای تک تک شبه های شیطان که از زبان یاورانش تلفظ می شوند این ویژگی هایم را نزدیکانم میشناسند زیرا در این موارد چندین بار مرا امتحان کردند الله را برای این نعمت ها سپاس گویم آری کشته شدم لکن وفاتم مانند شطور مسیم نبود با الله سوگن این همان نعمت بزرگی است که الله به من عطا کرد من به پروردگارم گمان نیک دارم زیرا هیچ بنده مؤمنی به الله گمان نیک نمیبرد مگر اینکه الله مطابق همان گمان با او عمل کند کشته شدم اما تا با حال زبانم گویاست و اگر در مورد برترین لذت دنیوی پرسجو کنید جواب آن استادن در صفوف جهاد و یا مطالعه کتابهای قدیمی است در پاسخ اول خوش گفت که بزرگوارترین مکان در دنیا هنگام سوار شدن بر پشت اسب سواری هنگام جهاد است و بهتر هم همنشین در زمان کتاب است و در آخر اگر وقت بیشتری میافتم حتما همه کتاب هایم را به پایان میرساندم و اشتباهات املایی و نحوی و چاپ آن را اصلاح میکردم منتها الله نخواسته که جز کتاب خودش کتاب کامل باشد پروردگارا مرا به جمع پیامبران و اولیا و شهیدان ملحق کن و از پاداشت محرومم مکن پروردگارا به تو پناه میبرم که پلی برای مردمم باشم تا از آن به سوی بهشت عبور کنند سپس من در آتش جهنم فرو افکنده شوم پروردگارا برادرانم ابو العباس و ابو الفدا و ابو مسعب و همان طور استادانم و شگردانم و نزدیکانم و همسر و فرزندانم و ربائبم و رفیقانم را دوست دارم از تو خواهم ما را در فردوس بالاترین درجه بهشت به یکدیگر برسانی همان گونه که در دنیا با هم بودیم اللهم آمین این نوشته را به صورت عجله و در حال مسابقه با زمان در اواخر ماه شعبان سال 1436 نوشتم مروت و مردانگی مقتضای آن است از جسدهایمان پلی بسازیم پس به رفیقانمان بگو از روی آن عبور کنم سلام